Ezabuli ya munana Ekitinwa kya ruhanga nobukuru bw'omuntu Mukama waitu rugabarwaitu Ebara lya ekitinwa kita omunsi zona Ekitinwa kyawe nikiyishirizibwa nomwiguru Nikigambwa enkeremeke n'abana bato awababisha bawe wabaunamya Oruo wabayimbisa omuhingo kandi kulebe iguru eryo wakolize emikono yawe okwezi nenya nyinyi ebyo watonzire omuntu yabowa iwe kumwijuka nangu nokumuyayanira kyonka wa wamukozire akaburu awo kake kwigana na ruhanga wamujweka orukinga rwekitinwa yakunirwa okamua okugerera ebyo watonzire okamua obushobora alibulikantu enta amazona nente nangu nenyamaishwa zeirungu kwako ebinyonyi ebikarara nemfuruze nyanja na bulikimo ekitwarwa ogwenyanja mukama waitu rugaba rwaitu ebara lyawe lyekitinwa kitai omunsizona